hori or, egia da eta mm, atzu goizean uh, goizeko ameketan edola egin dugularik pundua aparkalekoetako arduradunarekin errandigu dianik uh, eh, aparkalekoak bete zirela. Orduan hori zinez seinale ona izan da eta bagenekian, eh, goizetik diende eh, hainitz urbildu zela. Gero, horra, erraiteko zenba diende urbildu den biziki zaila da, zenta hainitz diten dira goizik, egiten dute haien itzulia, eh, hartzen dute trago bat, zerbait diateko, eta gero eh, bere ala eh, dira etxerat, beste batzu diten dira, enfin, eten gabe bada mugimendua hor egun, osoan erraiten dute aparkalekoetan zinez, eh, eh, autoak ez dira heldu goizian izan uh, eh, atxetan behiz uh, etortz duaiteko, eh, baizik eta, be, wala, ba, dela mugimondu hori um, abarkelekoetan, horre gatik bizik izaila da, erraitea, bat jende dinden. E, gure aldiala ere, gure alde zuen alde, ukandugula egiten alde ere, xantzan jaizan da. Hori egia da, hein? edo zer programa egiten alduzu, euria jautxa alabalima da, mm. ba, ez da berdin izanen, eta diende gutiago izanen da hori sekur. Orduan, ba, eguzkiak bekti laguntzen gaitu egia da hasiko ziste bere ala, guai urrengo urteko erriurratua apresatzen edo pausa tipi bat ala ere <laughs> gura usuentzat azuretzat? luze bat eginen dugu <laughs> udan, baina ala ere, uda intzin eginen dugu lana eta be, justuki ostira ontan biltzen gira ikastola guzietan jadanik eh, lehen bilana egiteko eh, dena fresko deno eh, buru guzietan hor eginen dugu lehen bilana eta gero bon, ekaina antzin, ekaina arte bon, be, behar ba batzuk ere baina ditugu, beraz pausa udan alere, <laughs> eta gero eh, irailetiko iti bai asiko gira, be, eh, bilanaren ondorioak ateratzen eta, eta behiz lanean. Goizuntan beraz lan egin duzu garbiketan, bai. lakuaren garbiketan, zelan mota egin duzu? Garbiketa taldean parte hartzen dut, beraz iruginen eta banatzen ginituen jendeak, eh, nun bazen beharra, eta biziki ungi pasatu da. De alde, ja dena garbitua da. Beresketa, beresketa lan handia da, eta mm, lantzen dugu urtetik urtera gerozta gehiago. Alburua ba, da albetzen nondakin gutien ukaitea? Bai. Eta nola egiten da hori? Ba ditugu kontenerak, bizi garbik ekartzen ditu, dituenak, eta hor beresketa egiten da, eta burasoak heldu dienak gauzak eh, garbitzeko, ebe beresten dituzte ere boltsetan. beste urtetan ikusten ziren uh, lujean hainbat plastikozko baso eta zinkik gehiri, eh, hauri bukatu da, baso berri esker, pentsu dut, erresago da garbiketa biara munean. Ba, gero beste molde bat ez da, lehen bon, alduzi ginelarik uh, eh, astenen goizetan, ia da dena zola guzia beti zen uh, basoz, guai ez da gehi hori, Bon, dira beti, zenta eh, uh, berde erran, zomei eh, uh, jendek hartzen dutela beren uh, jatekoa, edo edo edariak, eta ordean atxamaiten ditugu beste gauza batzo, beste baso batzo. Manan gure aldetik egia da lana aldatu dela hortaik. Mm. Gero badugu beste lan bat, zenta be, baso horik berdira berriz kondatu, berriz zikinak eta, eta garbiak direnak behisi eta olako gauzak. Beste lan bat amana, egian erteko itxura, beste itxura bat emaiten du alaike bestari. Ikusiz uh, astelenetan, uh, zinez, uh, zinez uh, ez dela gauza hondik elitzen uh,